بوك تو Yetmiş dokuz. تسعة وسبعون Sıfat iki. صفات رقم اثنين Benim üstümde mavi bir elbise var. أرتدي ثوبا أزرق Benim üstümde kırmızı bir elbise var. أرتدي ثوبا أحمر Benim üstümde yeşil bir elbise var. أرتدي ثوبا أخضر Siyah bir çanta satın alıyorum. Eşteri hakibetin sevda. Kahverengi bir çanta satın alıyorum. Eşteri hakibetun bunniye. Beyaz bir çanta satın alıyorum. Eşteri hakibetun beyza. Yeni bir arabaya ihtiyacım var. Ahtaju Siyaratin cedide. Hızlı bir arabaya ihtiyacım var. Uridu siyaratin seri'a. Rahat bir arabaya ihtiyacım var. Uridu siyaratin muriha. Orada, yukarıda yaşlı bir kadın oturuyor. بالأعلى تسكن امرأة عجوز Orada yukarıda şişman bir kadın oturuyor. بالأعلى تسكن امرأة بدينة Orada aşağıda meraklı bir kadın oturuyor. بالأعلى تسكن امرأة فضولية Misafirlerimiz cana yakın kişilerdi. لقد كان ضيوفنا أناس لطفاء Misafirlerimiz kibar kişilerdi. لقد كان ضيوفنا أناس مهذبين Misafirlerimiz ilginç kişilerdi. لقد كان ضيوفنا أناس مهمين Benim uslu çocuklarım var. أطفالي لطفاء Ama komşuların arsız çocukları var. لكن الجيران عندهم أطفال وقحون Çocuklarınız Uslular mı? هل أولادكم مطيعون؟